Արցախը շահագրգռված է Ֆրանսիայի նրա տարբեր վարչական միավորումների, քաղաքների ու համայնքների հետ փոխգործակցության խորացմամբ։ Արայք Հարությունյանը Կալիֆոռնիայում հանդիպել է սենատորի եւ ներդրողների հետ։ Միջև տարեվերջ Թալիշ կվերադառնան առաջին ընտանիքները։ Ստեփանակերտում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ազգային ինստիտուտի մի խումբ մասնագետներ։ ԱՄՆ կոնգրեսականը եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչները քննարկել են Արցախի հետ կապերի ամրապնման հնարավորությունները։ Շարլ Ազնավուրը պատրաստվում է նոր համերգաշարի։ Ֆուտբոլի ընկերական հանդիպում Իշխանաձոր համայնքում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր ԱՄՆ Լոս Անջելես քաղաքում կմեկնարկի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Բերքատու Արցախ անվանումով 20-րդ ամենամյա հերոստամարաթոնը։ Այս տարի հանգանակված միջոցները կօգտագործվեն բարձր տեխնոլոգիական կաթիլային ռոռոկման համակարգեր տեղադրելու Արցախցի հողագործներին ջրի մշտական աղբյուրով ապահովելու համար։ Հիմնադրամի ԱՄՆ արևմտյան շրջանի նախագահ Մարիա Մեհրանյանի խոսքով վերջին 10 տարվա ընթացքում հիմնադրամը հավաքել է 12-ից 16 միլիոն դոլար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում նոյեմբերի 21-ին այցելել է Սեն-Շամոն քաղաք հանդիպում ունեցել քաղաքապետի, տեղական իշխանությունների պատասխանատուների, Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հյուրընկալության համար։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդը հայ ժողովրդի անկեղծ բարեկամն է եւ Արցախը շահագրգռված է Ֆրանսիայի նրա տարբեր վարչական միավորումների, քաղաքների ու համայնքների հետ փոխգործակցության խորացմամբ։ Չնայած սեն շամանում մենք առաջին անգամ ենք, բայց զգում ենք ինչպես մեր հարազատ օջախում։ Նման յուրահատուկ զգացումը բնական է, քանի որ այստեղ ապրում է Արցախի եւ հայ ժողովրդի հավատարիմ բարեկամ, լավ ու պարկեշտ ազնվորություն Ֆրանսուଆ Ռոշբուլան։ Պարոն Ռոշբուլանին Արցախում ճանաչում են վաղուց եւ նրա նկատմամբ տածում են մեծ հարգանք ու համակրանք։ Այդ մարդու գործունեությունը մարդասիրության, անկեղծ բարեկամության Սկզբունքայնության համամարտկային արժեքներին հավատարմության օրինակելի դրսևորում է։ Արցախի հանրապետությունը ըստ արժանույնն է գնահատել պարոն Ռոշբուլանի ազնվել ու քրտնաջան աշխատանքը նրան ապարգևատրելով մեր երկրի բարձրագույն շքանշաններից մեկով Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Անկեղծ բարեկամությունը առհասարակ մարդկության ամենամեծ հարստություններից է, այն մնայուն արժեքներից, առանց որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել մարդու կյանքը։ Մենք շահագրգռված ենք խորացնել Ֆրանսիայի նրա տարբեր վարչական միավորումների, քաղաքների ու համայնքների հետ մեր փոխգործակցությունը եւ այստեղ արդեն իսկ ունենք դրական զարգացումներ։ Դա մեր ընդրությունն է։ Մենք այն կատարել ենք եւ այսօր էլ բոլոր ջանքերը կներդնենք, որբիզի ջերմ բարեկամության ու համագործակցության այդ հարաբերությունները ապագայում եւս միայն աճեն ու ամրանան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում շարունակվում են 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի հանձնաժողովային քննարկումները։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Այսօր կայացել է ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի եւ պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին հանձնաժողովների նախագահներ Ռուսլան Իսրայելյանը եւ Հովիկ Ջիվանյանը։ Օրակարգում Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում նախատեսված իշխանության պետական, տեղական ինքնակառավարման ֆինանսավորման հարցերն էին։ Զեկուցմամբ հանդես են եկել շրջվարչակազմերի ղեկավարները եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետը, ովքեր ներկայացրել են 2018 թվականի բյուջեի նախագծում նախագծով սահմանված եկամուտներն ու ծախսերը։ Ըստ շրջվարչակազմերի ղեկավարների հանրապետության բոլոր շրջաններում գալիք տարվա բյուջեի նախագծի համաձայն նախատեսված է մուտքագրվող եկամուտների աճ եւ ծախսերի կրճատում։ Մասնավորապես Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը անդրադառնալով գալիք տարվա եկամուտներին ու ծախսերին ասել է. Սեփական եկամուտները աճել են 30 միլիոն դրամով եւ այս 10 միլիոն դրամի պակասությունը հիմնականում նաեւ պայմանավորված է այն հանգամանքով, թացիկ տարում Արդյոքի լուսավորման համակարգում հնարավորություն են ունեցել տնտեսել մոտ 30 միլիոն դրամ եւ ուծարվել է Ստեփանակերտի Նասուն Ստեփանյանյան ման բուսաբանական այգի փակ բաժնի դերական ընկերությունը։ Ըստ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի, շրջանում ծախսերը նույնն են մնացել, իսկ եկամուտները աճել։ 2018 թվականի համեմատ սեփական եկամուտ դարձյալ ծախսային մասով փոփոխություններ գրեթե չկային 97000, իսկ սեփական եկամուտները ավելացել է 10 միլիոնով, այսինքն 115 միլիոնի փոխարեն 125 միլիոն, 403 միլիոն ծախսային մասի դեպքում։ Համապատասխան չափով 10 միլիոնով նվազել է բնականաբար պետական դոտացիան։ Իր հերթին ներկայացնելով 2018 թվականի բյուջեն Շաումյանի շրջվարչակազմի ղեկավար Հարութ Մնացականյանն անդրադարձավ վերաբնակեցված համայնքներում սեփականաշնորհման գործընթացի խնդրին ջրամբարներին։ Չնայած արկա պայմանագրերի ժամկետները լրացել են, սակայն անշարժ գույքի եւ հողատարածքների սեփականաշնորհման գործընթացը ձգձգվում է։ Միջդեռ խնդրի լուծման դեպքում տեղական բյուջեի եկամուտների աճ է կանխատեսվում։ Համայնքային բյուջեն կկազմի 130 միլիոն 972 հազար դրամ, կրճատվելով 7.8%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է համայնքի բյուջեի սահմանակում, կանաչապատում եւ բարեկարգում ծրագրերով նախատեսված գումարների տեղափոխումը մասնագիտացված կազմակերպություն։ Շամիայի շրջան կա մի գերխնդիր, որը միջև հիմա չի լուծվել, խոսքը սեփականաշնորհման գործընթացի հետ։ Սեփականաշնորհման process հիմնական առումով կատարված է միայն Ակնաբերդ համայնքում, որը փաստացի այս բարի դուրսապ միակ համայնքն է հանդիսանում, որը ինքնաբավ է։ Եվ նույն process-ը պետք է կատարեն նաև մնացած 15 համայնքներում, որովհետև մարդիկ պայմանագիր են կնքել վերաբնակեցման, ժամկետները լրացած, սակայն սեփականաշնորհման process չի իրականացվել, որի արդյունքում մենք նաև եկամուտների առումով դժում ենք։ Զեկուցումներից հետո падգամավորները հետաքրքրվել են առանձին համայնքների զարգացման հերանեկարներով, բյուջեների ձևավորման, առանձին շրջաններում նաև վերաբնակեցման քաղաքականության առանձնահատկություններով, սահմանամերձ բնակավայրերում ապաստարանների կառուցման ու կահավորման գործընթացով, ինչպես նաև ընթացիկ գյուղատնտեսական ցուցանիշներով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը աշխատանքային այսով գտնվելով ԱՄՆ-ում Նոյեմբերի 22-ին շարունակել է իր հանդիպումները Կալիֆոռնիայի քաղաքական եւ գործարար շրջանակների հետ։ Նա հանդիպում է ունեցել Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատոր Անթոնի Փորտանտինոյի եւ Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Զարե Սինանյանի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Արցախի եւ Կալիֆոռնիայի միջև քաղաքական ու տնտեսական փոխգործակցության խորացման հնարավորությունների վերաբերյալ ձեռք բերել պայմանավորվածություններ հետագա քայլերի շուրջ։ Պետնախարարն այնուհետև հանդիպել է հայկական գործարար խորհրդի անդամներին, նրանց ներկայացնելով Արցախի տնտեսական ներուժը, ներդրումային գրավչությունն ու վերջին տարիների ձեռքբերումները։ Արայիկ Հարությունյանը կարևորել է հատկապես ներկա պայմաններում սփյուռքահայ կապիտալի մասնակցությունն Արցախի զարգացման գործում, պատրաստակամություն հայտնելով հնարավորինս բարենպաստ միջավայր ապահովել յուրաքանչյուր ներդրումային ծրագրի համար։ Նա հերոստամարաթոնի նախորդին նաև հարցազրույց է տվել տեղական մի քանի լրատվամիջոցների, անդրադառնալով Հայաստան համայնական հիմնադրամի ծրագրերին, Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացումներին, ռազմաքաղաքական իրադրությանը եւ հարակից այլ հարցերի։ Հադրութի շրջանի մի քանի համայնքներում շարունակում է Հայաստան համայնքական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող համայնքային կենտրոնների շինարարությունը։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն ուխտաձորում աշխատանքներն ավարտման փուլում են։ Ներքին հարդարման ու ներկայարարական աշխատանքներին զուգահեռ կատարվում է տարածքի բարեկարգում։ Շենքին կից կառուցվում է 150 տեղանոց հանդիսությունների սրահ, որտեղ ուրախ կամ տխուր առիթներից բացի կարող են կազմակերպվել նաև մշակութաժամանցային միջոցառումներ։ Ընթացքի մեջ է Տումու եւ Թաղասերի համայնքային կենտրոնների շինարարությունը։ Մինչև տարեվերջ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում ամբողջությամբ շահգործման կհանձնվեն առաջին 17 բնակելի տները, որտեղ մշտական բնակություն են հաստատելու այն բնակիչները, ովքեր առաջինն են ցանկություն հայտնել վերադառնալ գյուղ։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը եւ հավելել, որ բացի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներից, որոշ առանձնատներում իրականացվել են կցակառուցման աշխատանքներ։ Բոլոր տներում արկա են սանհանգույցներ, խոհանոցներ, կահավորված ննջասենյակներ եւ հյուրասենյակներ։ Արցախի առողջապահության նախարարության հրավերով այս օրերին Ստեփանակերտում են Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մի խումբ մասնագետներ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում Առողջապահության ազգային ինստիտուտի մասնագետներն այս տարի արդեն երկրորդ անգամ են ժամանում Արցախ։ Առաջին անգամ մասնագետները Արցախի հանրապետության շուրջ 30 կրթօջախներում 8-ից 12 տարեկան երեխաների շրջանում իրականացրել են յոդի հագեցվածության հետազոտություն, որոշելու համար թե ինչքան է յոդի քանակը նրանց օրգանիզմում։ Այսօր հերթական այցի ընթացքում Հայաստանից ժամանած հյուրերը Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորումում հանդես են եկել արդյունքների ամփոփմամբ, ապա անց են կացրել սեմինար դասընթացներ Պատվիրակության անդամ հանրային առողջապահության մասնագետ Սիսակ Բաղդասարյանի խոսքով 2004 թվականին էլ էր կատարվել նույն հետազոտությունը 7-ի հագեցվածության, բայց քանի որ չէին կատարվել սեմինարներ, անգամ մասնակիցները տեղեկ չէին արդյունքներից, այս անգամ որոշեցինք, որ մենք անձամբ տեղեկացնենք եւ կատարում ենք սեմինարներ, որովհետեւ արդյունքների մասին բոլոր բժիշկները տեղեկանան։ Այս տարի կատարել ենք յոդի հագեցվածության հետազոտությունը, որոշել ենք յոդի քանակը օրգանիզմում։ Արդյունքները մեր համար զարմանալու չէր, քանի որ մենք տեղյակ էինք, չկա յոդի անբավարարություն ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Յոդի հակեցվածության հետազոտությունն Արցախում։ Ահա այս թեմատիկ բանախոսությամբ է, որ Երևանի ժամանած մասնագետներն այսօր հանդես եկան սեմինար դասընթացներում։ 2004 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սկսել է համընդհանուր աղի յոդացման ծրագիրը, սակայն բժիշկները դեռ արձանագրում են վահանաձև գեղձի հիվանդությունների բազմաթիվ դեպքեր։ Բարձելու համար արդյոք վահանաձև գեղձի հաճախակի հանդիպող հիվանդությունները կապված են յոդի անբավարարության հետ, առողջապահության ազգային ինստիտուտի մասնագետներն իրականացնում իրականացնում են յոդի հագեցվածության հետազոտություններ ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում։ Այս սեմինարը կազմակերպել ենք, եկել ենք էնդոկրինոլոգի եւ վիճակագիրի հետ, որպեսզի ավելի լավ տեղեկացնենք ինչպես կատարել վիճակագրություն եւ ինչ նշանակել, եթե չկա յոդի անբավարարություն։ Նշենք, որ բացի յոդի հակեցվածության հետազոտությունից Արցախում Հայաստանից ժամանած մասնագետները կատարել են նաև աղի հետազոտություն։ Արդյունքում ուզում եմ նշել, որ կատարել ենք նաև աղի հետազոտություն, քանի որ մարդկանց մոտ թյուր կարծիք կա, եթե աղը բաց է սպահում կամ արևի տակ ամնում, յոդը սուբլիմացվում է մեջից։ Ամեն մասնակցից խնդրել ենք բերի աղի այն նմուշը, որը տանը օգտագործում են։ Եվ այդ աղի նմուշներն էլ ենք հետազոտել։ 98%-ը գտնվում է ստանդարտի մեջ, այսինքն համապատասխան յոդացված վիճակում։ Նշենք, որ մասնագետների այցը կկրի շարունակական բնույթ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Հայկական միջուրայական ԱՄՆ կոնգրեսում հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել Հավայի նահանգը ներկայացնող դեմոկրատ կոնգրեսական Թուրսի Գեբարտի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԱՄՆ-ի եւ Արցախի հանրապետության միջև պաշտոնական, քաղաքացիական, մշակութային, գրթական կապերի ամրապնման հնարավորությունները։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել նաեւ ԵԱԿ Միսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցային գործընթացին, ինչպես նաեւ շեշտվել է բանակցային սեղանի շուրջ Արցախի հանրապետությանը վերադարձնելու կարևորությունը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նշել է, որ բանակցություններում առաջընթաց գրանցելու համար կողմերի միջև պետք է լինի վստահություն։ Ու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Բաքվի դիրքորոշումը չի փոխվի, բանակցություններում առաջընթաց չի լինի, ասել է Քոչարյանը։ Հայաստանը Բրյուսելում նոյեմբերի 24-ին կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում ընդունվելիք հրճակագրում ակնկալում է իր ազգային շահերից բխող ձևակերպումներ։ Անդրադառնալով հրճակագրում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ձևակերպումների շուրջ անհամաձայնությունների մասին խոսակցություններին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն ընդգծել է, որ այդ ուղությամբ Հայաստանն ամբողջությամբ կատարել է իր աշխատանքը, ելնելով սպասումներից, որ Եվրամիության գործընկերները նույնպես պետք է գործադրեն համարժեք շոշափելի ջանքեր։ Միջազգային լրահոս Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև ձեռքբերված համաձայնությունները կկարագացնեն Սիրիայում հակամարտության խաղաղակարգավորման գործընթացը եւ կնվազեցնեն լարվածությունը մերձավոր արևելքում։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի եւ Իրանի նախագահների հետ հանդիպումից հետո։ Փաստացի ամրագրվում է Սիրիական հակամարտության նոր փուլի անցման մեկնարկը։ Նման տեսակետ է հայտնել արաբագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Նա նշել է, որ վերջին մի քանի օրում Սոչիում բարձր մակարդակի հանդիպումներ են տեղի ունենում, որոնց առանցքային թեման Սիրիան է։ Պուտին-Ասադ եւ նախորդին Երակոմ հանդիպումը Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի նախագահների։ Ըստ Արաբագետի ավարտվել է իսլամական պետության դեմ հակաահաբեկչական պայքարը եւ նախապատրաստվում է հակամարտության քաղաքական փուլը։ Մշակութային կյանք Ֆրանսիայի մեծանուն երգիչ Շարլ Ազնավուրը պատրաստվում է նոր համերգաշարի։ Ֆրանսիական Culture Box-ին տված հարցազրույցում նա ասել է. «Ես ծեր չեմ, մեծահասակ եմ, դա նույնը չէ»։ 12 ներկայացում է սպասում ֆրանսիական երգարվեստի գերաստղին, ով հաճախ է կրկնում իր ցանկությունը երգել բեմում մինչև 100 տարեկանը։ Նոր երգերի մասին խոսելով մեծանուն երգիչը նշել է, որ պատրաստում է մոտ 1 տասնյակ նոր երգ գրել, որոնք հետագայում կբաժանի այլոց։ Ի վերջո ես վաստակել եմ մի կյանք, երբ իմ երգերն ուրիշներն էլ կերգեն ասել է Շարլ Ազնավուրը։ Մարզասերների համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ծաղկաձորի Մարիոթ հյուրանոցում ներկայ է գտնվել Ծաղկաձոր Open շախմատի միջազգային մրցաշարի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Մրցաշարն անցկացվում է ԱՅՈԲ խմբերով շվեյցարական մրցակարգով 9 խաղափուլով FIDE-ի շախմատի կանոնների համաձայն։ Մրցաշարում հաղթողի կոչման համար կպայքարի 1 17 երկրի շուրջ 160 շախմատիստ, այդ թվում 23 միջազգային գրոսմաստեր եւ 23 միջազգային եւ ֆիդեի վարպետներ։ Քաշաթաղի շրջանի Իշխանանձոր համայնքի նորակառույց մարզադաշտում կայացել է ֆուտբոլի ընկերական հանդիպում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Այստեղ առաջին անգամ կայացավ ֆուտբոլի ընկերական հանդիպում Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոցի ֆուտբոլի խմբակի Բերձորի եւ Իշխանաձորի մասնակցողների պատանների միջև։ Ներկաներին ողջունեց մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարի Սարուտ Ավանեսյանը, կարևորեց հանդիպումը եւ մաղթեց դիտական խաղ։ Խաղը վարեց Բերձորի մասնակցողի մարզիչ Վլադիկ Միրզոյանը։ Խաղն ավարտվեց 3-1 հաշվով հոգուտ Բերձորցիներին։ Փոքր տարիքային խմբի հանդիպումը ավարտեց 2-2 աշխով։ Այն նույնպես անցավ լավված եւ դիտարժանեց։ Մեծ էր հանդիսատեսի ողջավորությունը։ Խաղի կազմակերպիչները թիմերի համար պատասխանել են նշանվերներ, որոշեց հաջորդ անգամ թիմերը կմրցեն դերձորում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, տեղումներ։ Լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան, հովտային շրջաներում ձնախառն անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։